Ընթացիկ տարում հադրութի շրջանում նախատեսված է կատարել 1320 հեկտար գարնանացան։ Արցախի 28 հանրակրթական դպրոցներում այսօր մեկնարկել է կենգուրու մրցույթը։ Լրացել է Մոսկովյան տխրահարչակ հայ-թուրքական պայմանագրի ստորագրման 95-ամյակը։ ԼՂ նախագահը ցավակցական ուղերձ է հղել Ասկերանի շրջանի հոգևոր հովիվ Էմանուել Քահանա Վարդանյանի ընտանիքին։ Մեկնարկել է հունահռոմեական ոչի իմշամարտի Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 16-ին եւ լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների օգնությամբ արձակել է ավելի քան 400 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հատկանշական է, որ ադրբեջանական կողմը, որն անդադար հանդես է գալիս հակամարտ զորքերի շփման գոտում իրադրությունն ապակայունացնող նախարարձակ գործողություններով, շարունակում է ապատեղակատվություն տարածել առայն, թե իբր 3 հայկական ստորաբաժանումները պաշտպանական բնագծի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ գնդակոծել են Թապկարակոյոնլու բնակավայրը, թիրախնդրելով տներն ու գյուղի դպրոցը։ Պաշտպանության բանակի մամլոցարայությունն իրազեկում է, որ ադրբեջանական քարոշչամեքենայի կողմից տարածված լուրը ոչ այլ ինչ է, քան իրավիճակն ավերհեստականորեն սրելուն ուղված հերթական սադրիչ ապատեգատվություն։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները ոչ միայն ձեռնպահ են մնում խաղաղ բնակավայրերն ու օբյեկտները հարվածի տակ առնելու գործողություններից, այլև հակառակորդի դիրքերի ուղությամբ կանխարգելիչ քայլերի են դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ ԼՂ պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության մի շարք զորամասերում անց են կացում տեսչական ստուգումներ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ միջոցառումը, որն իրականացվում է Արցախի զինված ուժերի 2016 թվականի ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի շրջանակում, նպատակ ունի տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով բարձրորոշել ստուգման ենթարկող զորամասերի եւ դրանցում ընդգրկված բոլոր օղակի ստորաբաժանումների մարտական, գրակային, մարտավարամասնագիտական, ֆիզիկական, զորահավաքային, բարոյահոգեբանական եւ տեխնիկական պատրաստվածությունն ու ապահովման բոլոր միջոցների համապատասխանության մակարդակը ներկայացվող պահանջներին։ 2016 թվականի Բերքի տակ հադրութի շրջանում նախատեսված է կատարել 1320 հեկտար գարնանացան մշակաբույսերի ցանց։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Տավթյանը։ Գառնանցանի տակ կկատարվի 57 հեկտար կորունգանի, 101 հեկտար կարտոֆիլի, 275 հեկտար եգիպտացորենի, 102 հեկտար բանջարաբոստանային կուլտուրաների, 535 հեկտար արևածաղկի, 250 հեկտար բամբակի ցանքս։ Ընդ որում ասեմ, որ բամբակի ցանքսը շրջանում կատարվում է առաջին անգամ։ 2015 թվականի համատությամբ Գառնանցյան մշակաբույսերի ցանքսը կավելանա մոտ 300 հեկտար, որը պայմանավորված է բամբակի ցանքսի ավելացմամբ։ Գառնանցյանի աշխատանքները շարունակվում են նաև Արաքսի հովտում։ Այդ տարածքներում Գառնանցյանի համար նախապատրաստվել է մոտ 400 հեկտար վարելահողեր, հիմնականում եգիպտացորենի, բամբակի եւ բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանքսի համար։ Գառնան դաշտային աշխատանքների տարածաշրջանի բնակլիմայական պայմաններին համապատասխան ագրոտեխնիկական օպտիմալ ժամկետներում իրականացնելու համար պատրաստ վիճակում են երկի նախացանկային մշակումների ու ցանքերի համար անհրաժեշտ գյուղատնտեսական տեխնիկան ու սարքավորումները։ Գարանցան աշխատանքների հետ մեկտեղ աշնանցան հացահատիկայինների դաշտերում իրականացրել է մկանման կրծողների դեմ պայքար։ Սկսված են աշնանցան մշակաբույսերի դաշտերի գարանային սունուցման, մոլախոտերի հիվանդությունների վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքները։ Պետական պաշտային ֆոնդի վարելահողերում շուրջ 500 հեկտարի վրա կատարվել է գարանային սունուցման աշխատանքներ։ Շրջանում գարանացանի աշնանցան մշակաբույսերի խնամքի եւ սունուցման աշխատանքները շարունակվում են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Համաձայն ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հիդրոթերապանության եւ մոնիտորինգի պետական ծառայություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տեղեկատվության առաջիկա օրերին ԼՂ տարածքում հնարավոր է ջերմաստիճանի կտրուկ նվազում։ ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ ներկայումս ԼՂ հարթավարային շրջաններում ընթացքի մեջ է ծիրանենու, դեղցենու եւ շլորենու ծաղկումը, ուռել են կերասենու եւ այլ պտղավտուների բողբոջները։ բող Պտղատու այգիները ցրտարության հնարավոր վտանգից պաշտպանելու համար նախարարության մասնագետները խորհուրդ են տալիս դիմել ավանդական միջոցների։ Այգիների հարակից ճանապարհների վրա քամուղությամբ պատրաստել կիսաչոր բուսական մնացորդների, ծառի ճյուղերի, աթարի եւ այլ արիվող նյութերի կույտեր, ինչպես նաեւ այգու տարբեր հատվածներում գոմախպի եւ ծղոտի խարումթի կույտեր եւ գիշերվա ժամերին, երբ ջերմաստիճանը նվազելով սկսում է մոտենալ 0-ի, այրել ծխեցնել նշված կույտերը ամբողջ այգին պատելով կայուն ծխածածկույթով։ Սովորաբար ամենացածր ջերմաստիճանները գրանցվում են գիշերվա ժամը 4-ից մինչև առավոտյան 7-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Եթե կա ռոռոկման հնարավորություն, ապա խորհուրդ է տրվում սպասվող ցրտահարության օրը գորիզավոր պտղատու այգիները գիշերային ժամերին առատ ռոռոքել։ Սինթետիկ թաղանթների տակ աճեցվող բանջարաբոստանային տարբեր մշակաբույսերը, սացիլները, ելակի, կարտոֆիլի բույսերը եւ այլն նույնպես կարող են վնասվել։ Ոստի խորհուրդ է տրվում օգտագործել լրացուցիչ ծածկոցներ կամ հնարավորության դեպքում կատարել ջերուցում, ապահովելով դրական ջերմասիճանային պայմաններ։ Ապրիլի 1-ից 30-ն ընկած ժամանակաշրջանում Ստեփանակերտում անցեկացվելու ծառատնկման, սանիտարական մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքների միամսյակ, որի միջոցառումների ծրագիրն արդեն հաստատվել է քաղաքապետի կողմից։ Համաձայն ծրագրի Ստեփանակերտում տեղակայված պետական կառույցները, հիմնարկ ձեռնարկություններն անկախ սեփականության ձևից եւ ուսումնական ձեռնարկությունները շենքերի հարակից տարածներում, բակերում, փողոցներում, հրապարակներում, պուրակներում եւ զբոսայգիներում իրենց մասնակցությունը կունենան միամսյակին, ասել է Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը, նշելով, որ ապրիլի 23-ին անցեկացվելու շաբաթօրյակ Այսօր Հանրապետության կրթօջախներում մեկնարկել է կենգուրու դպրոցական մրցույթը։ Այն արդեն 7-րդ տարին է, ինչ ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ անցկացվում Արցախում։ Այս տարի մրցույթի մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 3-ից 12-րդ դասարանների 2025 աշակերտ։ Մանրամասնում է Յուլիա Վանյանը։ Կենգուրու մրցույթը ծնունդ է առել Ավստրալիայում դեռ 1980-ական թվականներին։ Սիդնեի դպրոցներից մեկի մաթեմատիկայի ուսուցչի հայտնագործած խաղ մրցույթը հետաքրքիր էր ու աննախադեպ։ Նորաստեղծ խաղը շատ շուտով լայն տարածում գտավ, խթանելով Ավստրալիայում մաթեմատիկայի զարգացումն ու ընդլայնումը։ Կենգուրու տրամաբանական ու հետաքրքրաշարժ խնդիրներից կազմված մրցույթի նորարարությունն այն է, որ այն թեստային է, մատչելի տարբեր առաջադիմությամբ աշակերտներին եւ անց է կացվում բոլոր դպրոցներում միաժամանակ։ Այսօր այն անցկացվում 63 երկրներում եւ նպատակ ունի համընդհանուր հետաքրքրություն առաջացնել մաթեմատիկայի հանդեպ ու այն առավել գրավիչ ու սիրելի դարձնել երեխաների համար։ Արցախի դպրոցականները նույնպես ողջավորությամբ են մասնակցում կենգուրուին, ինչպես մեր զրույցի ժամանակ ասաց Ստեփանակերտի Ավետիք Իսահակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցի փոխտնօրեն Անահիտ Հակոբյանը Մեր դպրոցում մեր դպրոցի աշակերտների հետ միասին մասնակցում են նաև համար 11 ավագ դպրոցի աշակերտները եւ համար 12 հիմնական դպրոցի աշակերտները։ Մեր դպրոցից մասնակցում են 75 աշակերտ, համար 11 դպրոցից մասնակցում են 19 աշակերտ, համար 12 դպրոցից մասնակցում են 14 աշակերտ։ Նշեմ, որ մեր երեխաները հաճույքով են մասնակցում մաթեմատիկայից կազմակերպվող այս մր մրցույթին։ Այս տարի ցանկացողների թիվը բավական շատ էր համեմատած նախորդ տարիների հետ։ Փորձում են հատկապես իրենց գիտելիքները այդ բնագավառում տեսնեն իրենք ինչի են հասել, ինչ են իմանում։ Ամեն դեպքում հաճույքով են մասնակցում։ Շատ հաճելի է, որ երեխաների մոտ նման արձագանք ունի այս մրցույթը։ Աչափնյակի համար 12 դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Ժանիետա Ալեքսանյանի խոսքով մրցույթի նկատմամբ աշակերտների հետաքրքրությունը տարեց տարի աճում է մեր դպրոցը փոքր դպրոց է, բայց մասնակիցների քանակը մոտավորապես 15-17 աշակերտ ամեն տարի մասնակցում են այդ խաղին։ Մասնակիցները երրորդ դասարանից սկսած մինչև 9-րդ դասարանը համարյա թե ամեն մի դասարանից ունենք ցանկացող աշակերտներ, որոնք մաթեմատիկայից լավ են, սիրում են այդ առարկան, ուրեմն մասնակցում են այդ միջազգային խաղին։ Մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն մայիսին Անահիտ Հակոբյանի փոխանցմամբ, մասնակիցները կապարգևատրվեն հավաստագրերով, իսկ լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած աշակերտները նաև մրցանակներով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկովյան տխրահարչակ հայ-թուրքական պայմանագրի ստորագրման 95-ամյակին էր ներդրված երեք Արցախի պետական համասարանի կոնֆերանսի դահլիճում հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ կազմակերպած հանրային քննարկումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնումը հիմնախնդիրներ եւ հերանեկարներ թեմայով։ Բանախոսը Երևանի Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Արապապյանն էր։ Հրավիրված էին հասարակական քաղաքական գործիչներ, ուսանողներ։ Ինչպես նշեց Բանախոսը, 1920 թվականի օգոստոսից մինչև 1923 թվականի հուլիս ամիսն ստորագրվել է հայ-թուրքական սահմանին վերաբերող 5 Սևրի, Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի, Կարսի, Լոզանի փաստաթղթերը։ Սևրի պայմանագրի մասին ասեմ, որ այն օրինական փաստաթուղթ է, այսինքն կնքվել է իր ժամանակին ճանաչված օրինական պետությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Վերջին պայմանագիրը ըստ Արապապյանի ոչ թե ռուս-թուրքական էր, այլ քեմալաբոլշևիկյան։ Գերմանիայում ԱՄՆ դեսպան Ջերբ Ջերհարտը Մոսկվայի պայմանագրի մասին ժամանակին գրել էր, որ 1921 թվականի մարտի 16-ին բոլշևիկները պայմանագիր կնքեցին Քեմալի հետ որով Թուրքիային հանձնեցին Հայաստանի Հանրապետության մի մասը, երկու այլ մասեր կցվեցին Ադրբեջանին։ Մենք հաճախ ասում ենք հայ-թուրքական պայմանագիր, բայց այս թուրքական բառը մենք միշտ փոթում ենք նաև մյուս պայմանագրերի պարագային Կարսի Մոսկվայի ճիշտ չի բնութագրումը։ Ինչու՞, որովհետև թուրքական կողմը ներկայացված չէր Թուրքիա պետությունը, այլ ներկայացված էր քեմալական շարժումը, ովքեր էին սորագրողները։ Դա Կազիմ Կարաբեկներ ապստամբական շարժման ներկայացուցիչներն Ինչպես նշեց բանախոսը, Մոսկվայի պայմանագրի Հայաստանին վերաբերող մասը միջազգային իրավունքի խախտում է, քանի որ պայմանագրերը կարող են վերաբերել միայն պայմանագիրն ստորագրող կողմերի եւ որևէ պարտավորություն կամ իրավունք չեն ստեղծում պայմանագրին մաս չկազմող երրորդ կողմի համար առանց վերջինի համաձայնության։ Հետևաբար Մոսկվայի պայմանագիրը չէր կարող որևէ պարտավորություն պարունակել Հայաստանի Հանրապետության համար, առավել եւս որոշել հայ-թուրքական սահմանը։ Ես կողմնակից եմ եղել, որ եւ Հայաստանի իշխանությունները եւ Մոսկվան պիտի քաղաքական դիրքորոշում արտահայտեն։ Պայմանագիրը, որը ստորագրման պահին հակասել է միջազգային իրավունքի հիմնադրույթների, ստորագրման պահից անվավեր է։ Քաղաքագետահայտնեց, որ սույն պայմանագրով Ռուսաստանը ճանաչում էր Թուրքիայի իշխանությունը ազգային մեծ ուխտի թուրքական ճանաչած բոլոր տարածքների նկատմամբ։ Թուրքիան իր հերթին հրաժարվում է Բաթումիից, փոխարենը ստանալու Սուրմալուի գավառը, որը երբեք չէր եղել Թուրքիայի կազմում։ Սակայն թուրքական պատվիրակությունն այդքանով չի բավարարվում եւ պահանջում է, որ เป զի Նախճավանի մարզը չմնա Հայաստանին, այլ դրվի Ադրբեջանի հովանավորության տակ։ Թվում էր պիտի բանակցներ ձախողվեն, գործին միջամտեց Ստալինը եւ մեզ առաջարկեց Սուրմալուի նահանգը հանձնել Թուրքիային եւ դիմացը ստանալ Բաթումի նավահանգիստը։ Իմացեք, այդ Բաթումը գնված է Արարատ լեռան եւ Սուրմալուի գնով։ Բանախոս սխալ է համարում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում այսօրվա մոտեցումները։ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում փոխզիջման պայմանները պետք է լինեն հստակ, ընդգծեց Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավարը։ Հանդիպման մասնակիցները բազմաթիվ հարցեր հղեցին բանախոսին, ներկայացրին նաև իրենց տեսակետները, իսկ վերջում լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում Արապապյանն ասաց, որ շատ տպավորված է մասնակիցների ակտիվությունից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Եվրոպայի հայկական համայնքներում հայոց ցեղասպանության հարցի հետապնդման գործում այս տարի լինելու է ոչ միայն ճանաչման, դատապարտման պահանջ, այլև բարձրաձայնվելու է հատուցման հարցը։ Armenpress-ի հետ զրույցում այս մասին նշել է հայ հեղափոխական դաշնակցության Եվրոպայի հայ դատի հանձնախմբի հաղորդակցության պատասխանատու Պետո Դեմիրճյանը։ Նա ներկայացրեց ընթացիկ տարում նախատեսված ծրագրերը։ Դեռևս 2015 թվականին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների ժամանակ նախանշված էր, որ մեր քաղաքականության մեջ շեշտադրելու է հատուցման հարցը։ Այսինքն հայոց ցեղասպանության հարցի հետապնդման գործում լինելու է ոչ միայն ճանաչում դատապարտում, այլև բարձրաձայնվելու է հատուցման հարցը։ Աշխատանք է տարվելու հենց այդ ուղությամբ, ասել է նա։ Պետո Դեմիրճյանի հաղորդմամբ հատուցման հարցը բարձրաձայնվելու է թե եվրոպական կառույցներում, թե հասարակության լայն շրջանակներում։ Մի քանի օրից Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է այցելել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Իթիվս այլ միջոցառումների նախատեսվում է մեծ հանդիպում լույս հիմնադրամով ԱՄՆ-ում սովորող ուսանողների եւ ամերիկահայ գիտնականների հետ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանում, ինչը նաև ուսանողներին հնարավորություն կընձեռի շփվել միմյանց հետ, ստեղծել մասնագիտական եւ ակադեմիական կապեր ու գործընկերություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 17-ին ցավակցական ուղերձ է հղել Ասկերանի շրջանի հոգևոր հովիվ Էմանուել Քահանա Վարդանյանի ընտանիքին։ Ինչպես հաղորդել է նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը, ուղերձում ասված է. Խորցավով տեղեկացած Գիրանի շրջանի հոգևոր հովիվ Էմանուել Քահանա Վարդանյանի մահվան մասին։ Նա եղել է Արցախի այն նվիրյալներից մեկը, ով անznվիրաբար ծառայել է մեր ժողովրդին, իր գործնեությամբ մեծապես նպաստելով մեր երկրում հոգևոր եւ ազգային արժեքների պահպանման ու զարգացման, քրիստոնեական հավատքի ամրապնդման սուրբ գործին։ Նրա անունն ու հիշատակը միշտ վառ կմնան սերունդների հիշողության մեջ։ Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից Ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին, մեր հավատավոր ժողովրդին, անդառնալի կորստի կապակցությամբ եւ մաղթում արիություն ու ոգու կորով։ Ասված է Հանրապետության նախագահի ցավակցական օրերձում։ Մարզասերների համար Էջմիածին քաղաքում երեք մեկնարկել է հունահռոմեական ոչի ըմբշամարտի Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունը։ Մրցումային առաջին օրը մրցագորգ են դուրս եկել 50, 60, 66, 74 եւ 96 կիլոգրամ քաշային կարգի ըմբիշները։ Հայաստանի չեմպիոններ դարձան Սերգեյ Սիմոնյանը 50, Գևորգ Խոմարյանը 60, Արման Բադասարյանը 74 եւ Վարշան Մակարյանը 96 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Այսօր մրցագորգ դուրս կգան 55, 66, 84 եւ 120 կիլոգրամ քաշային կարգ ունեցող ըմբիշները։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։